Він спробував наслідувати голос антарктичного тюленя і загарчав Раум. Ви не бачили тюлені леопарди? Булатові доводилося бачити тільки так званих морських слонів неподалік Поро-Франца, на французьких субантарктичних островах Кергелин у перший день приїзду в Антарктику. Не бачив морські слони, зізнався Нансен. Турбалон із французом ішли на лижах поперед собак, тримаючи в полі зору скляні урвища. Поле припайної книги внизу, ярдів за 50 під ними, нагадувало присохлу шкірку на пареному молоці, де неде побрижену латками тороців, але ополонок ніде не було. Крижаний бар'єр то виступав у море, то несподівано стрімкими ямами втікав знову до материка проте й не думав нищити, хоч люди рухалися понад бар'єром години півтори чи дві. Собаки весело бігли. Присадкуватий ескімос, якого й не чути було на базі, теж ожив, занурившись у рідну стихію. Він часом прискав на Булата іскрами з вузьких очей, і Булатові здавалося, що іскри ті не встигають промерзати і торкаються його щік, теплі й ласкаві. Подивіться туди. Жак Антуан стояв на збіччі і показував кудись кільцем лижної палиці. В одному місці нейлонове кільце лопнуло і трохи розійшлося. Булада глянув. Між ними й базою круто вигнувся бар'єр. Булат пригадав карту. Бар'єр мав ще миль з вісім тягтись на північний схід а потім звернути круто на північ. Мосьє. Українець здивовано подивився на француза і мимоволі розтулив руку, якої досі тримався за дугу. Нарти ковзнули далі. Мосьє, вам це нічого не нагадує. Він дивився через замерзлу затоку на високий зеленаво голубий бар'єр. У нього був надзвичайний вираз і його розчуленість раптом нагадала Булатові той день, коли вони вперше помітили цю щоглу. Тепер щогла здавалася благеньким чорним хрестом, що мов би, поділяв час і простір навпіл. Омана тривала мить, і Булат глянув на нарти, які Нансен аж тепер спинив. Ходімте, сказав Булат, ми рухаємося рівно дві години. Йому хотілося сказати французові щось іще, та він тільки всміхнувся. Коли не знайдемо злазу на обід, муситимем вертати до бази. Француза повернув до тями його діловитий тон. Саме так і домовлялись, і він кивнув. Якщо в цьому напрямку бар'єр неприступний, то взавтра вони підуть туди, де причалив був їхній айсберг. Менсен чекав на них, а Турбален тим часом од'їхав досить далеко. Ескімос посмутнів. Погано собаки, сказав він. Антарктида погано. Булат кивнув. Собаки тягли бадьоро. Та тільки-но Менсен їх спинив, як сніг довкола зарябів темними клаптями гренландські собаки линяли і розтрушували стару шерсть, лишаючись проти зими по голими. Тепер це ставало однією з найголовніших проблем. А рябу суку шкода, сказав Булат. Не шкода. Чому? Здорова ряба сука, просяяв ескімос. Вибужатиме, нога болить. Ця згадка його розважила і він уже веселіше погукував на собак. А ви бачили псів мосьє Наріти? зайшов у розмову Жак Антуан. Обов'язково придивіться. Дивний чоловік. І собаки в нього дивні. Француз раптом сказав Не бачу нашого вікінга. Мосьє. Скісне проміння сліпило очі. Булат затулився рукавицею від сонця і глянув уперед, але норвежця не побачив.